Bab selikur Bareng wis meh tekan kutha Yerusalem, Gusti Yesus lan para murite padha mampir ing desa Betfage ing Gunung Saitun. Ing kono Gusti Yesus ngutus murite loro ndisiki tindake pangandikane. Lunga menyang ing desa ngarep kono. Kowe nuli bakal weruh ana kul diwadon dicencang karo belone. Kul dikuwi nuli uculono lan gawanen mrene. Yen ana wong sing takon, kondo wae. Gusti ngersakaken ngagem. Menawi sampun badhe tumunten kawangsulaken. Wong mau bakal ngulehake. Kaya mengkono kuwi supaya kelakon apa sing wis diweca dening nabi sing unine. Wartakno marang Sion, ratumu ngrawuhi kowe. Panjenengane kuwi alus ing budi lan rawuhe nitih beloning kulti. Murid loro sing diutus mau tumuli mangkat lan nglakoni apa sing didhawuhake dening Gusti Yesus. Kulti lan belone dituntun. Para murid nuli nguculi jubai lan dislemekake ing gegere kulti. Gusti Yesus nuli nitih. Wong akeh sing padha ana ing kono nuli padha njereng jubai ana ing dalan. sing arep dilangkungi Gusti Yesus. Wong liyane meneh ana sing padha amek pangpanging wit-witan, kaselehake ana ing dalan. Wong akeh sing padha mlaku ing ngarsane lan wingkinge Gusti Yesus, nuli wiwit padha surak-surak. Pinujio tedhakipun Sang Prabu Daud. Kaberkahono ingkang rawuh ing asmanipun Pangeran. Pinujio Gusti Allah kang moho luhur. Bareng Gusti Yesus mlebet ing kutha Yerusalem, wong sakutha padha geger pangucape. Sing rawuh kuwi sapa? Wangsulane wong akeh sing padha nderekake Gusti Yesus, kuwi Nabi Yesus saka Nasaret, tanah Galilea. Gusti Yesus nuli rawuh ing platarane padalman suci. Kabeh wong sing padha dol tinuku ana ing platarane padalman suci kono nuli diusir kadawuhan metu. Mejo-mejo panggonan ngijolake dhuwit lan bangku-bangkune wong sing padha adol manuk doro kabeh dijungkirake dening Gusti Yesus. Pangandikane marang wong sing padha dodolan mau. Ana ing kitab suci wis ditulis yen Gusti Allah ngandika, "Padalemanku bakal disebut dalem pamujan." Nanging saiki kok dadekake susuhing maling. ana ing pedalaman suci kono ana wong wuta lan wong lumpuh padha suwan ing ngasane Gusti Yesus kabeh padha diwarasake nanging bareng para pengareping imam lan para ahli turat padha weruh tumindake Gusti Yesus sing kaya ngono mau banjur padha nepsu dene bocah-bocah ing pedalaman suci padha surak-surak pinujiya tedhakipun Sang Prabu Daud para imam lan ahli Taurat mau padha matur marang Gusti Yesus. Panjenengan menapa mireng wicantenipun para lari menika? Pangandikane Gusti Yesus, "Iyo, aku krungu. Opo kue durung tau maca ing kitab suci sing unine mengkene? Lari-lari lan bayi-bayi sampun panjenengan warahi memuji kelayan sampurno. Gusti Yesus banjur nilar wong-wong mau miyos saka ing kutha kuno menyang ing desa Betania ana ing desa kuno panjenengane nyari Esue nalika tindak menyang kutha Yerusalem meneh ana ing dalan Gusti Yesus kraos luwe bareng mirsa wit anjir ana ing pinggir dalan nuli dipuruki Nanging panjenengane ora manggih woh siji-sijiyo sing ana mung godhong tok. Mulane wit mau banjur di ngandikani, kuwe ora bakal ngetokake woh meneh ing selawas-lawase. Sanalika wit anjir mau dadi garing. Bareng para murite Gusti Yesus padha weruh lelakon sing kaya mengkono mau, padha gumun banget. Banjur matur marang Gusti Yesus. Kados pundi dene wit anjir menika saged garing sanalika? Pangandikane Gusti Yesus, ngerti yo yen kowe percaya lan ora mangmangu, kowe iya bisa nindakake kaya sing dak tindakake marang wit anjir mau. Malah ora mung kuwi wae. Nanging kowe mesti iya bakal bisa akon marang gunung iki, mumbulo lan jegura ing segara. Kuwi iya bakal kelakon. Samubarang barang sing kok suwun ing pandonga bakal kelakon anggar kowe percaya. Gusti Yesus banjur mlebet ing pedalaman suci sarta memulang ana ing kono. Lagi tengah-tengahe mulang ana pengarping imam lan para ahli turet padha suwan ing ngarsane lan nyuwun pirsa. Menapa dasaripun panjenengan nindakaken perkawis-perkawis wau? Sinten ingkang maringi pangwaos dhateng panjenengan? Gusti Yesus ngandiko, Aku yo arep takon marang kue. Sawise pitakonku kok wangsuli, nuli aku yo bakal mangsuli pitakonmu. Nggone Nabi Yohanes Baptis wong kuwi ade dasar wewenang saka sapa? Saka Gusti Allah apa saka manungsa? Para pengarping imam sarta para ahli Taurat mau nuli padha rembukan dhewe. Rasane mengkene. Yan kito matur saking Gusti Allah, panjenengane mesti bakal ngandika. Yan mengkono, apa sebabe kowe padha ora percaya marang Nabi Yohanes? Nanging yan kito matur saking manungsa, kita padha wedi karo wong akeh. Awit wong kuwi kabeh padha nganggep yen Yohanes kuwi nabi. Usana padha matur marang Gusti Yesus. Kula sami mboten mangertos. Gusti Yesus banjur ngandika, "Yen mengkono, kowe ya ora dak kandhani sapa sing paring panguwasa marang aku nindakake perkara mau kabeh." Gusti Yesus banjur ngandika, "Saiki aku arep takon, kepriye penemumu ing bab iki? Ana wong duwe anak loro. Wong mau marani anake mbarep lan muni, "Le, dina iki kowe nyambut gawe ing kebon anggur." nanging anake mangsuli. Kula mboten purun. Sawise muni mengkono, anak mau keduwung nuli mangkat nyambut gawe. Wong mau nuli marani anake sing enom lan dikandhani mengkono uga. Anake mau mangsuli, "Inggih, Pak." Nanging ora mangkat. Anak loro mau sing endi sing nindakake karepe bapakne? Wangsulane wong-wong mau, "Inggih ingkang sepuh." pangandikane Gusti Yesus titenono para pegawe pajek lan para pelacur bakal luwih dhisik nggone dadi umat ing pemerintahane Allah ketimbang karo kuwi sebab Nabi Yohanes Pembaptis rawuh lan nuduhake dalan sing bener marang kuwi yawa semono kuwi padha ora percaya marang panjenengane nanging para wong durjana lan para pelacur padha percaya marang panjenengane dene kuwi kabeh ora banjur nguwahi pikiranmu lan percaya marang panjenengane. Gusti Yesus ngandika, "Padha rungokno pasemon iki. Ana wong sugih duwe kebon anggur. Kebon mau dipageri mubeng lan digawekake panggonan kanggo meres woh anggur. semono uga digawekake gubuk dhuwur kanggo njaga. Sawise kuwi kebon anggur mau disewakake marang wong sawetara. Dene wong sugih mau nuli menyang manca negara. Bareng wis wayahe panen sing duwe kebon teko lan kongkonan para rewangi menyang panggonane wong-wong sing padha nyewa kebon anggur mau. Dikon jaluk bagian pametune sing dadi hake. nanging wong-wong sing padha diutus mau nuli dicekel dening sing padha nyewa kebon anggur mau ana sing digebuki ana sing dipateni lan ana sing dibenturi watu sing duwe kebon mau banjur utusan meneh rewang liyane Cacai luwih akeh ketimbang karo sing dhisik nanging para utusan kuwi ngalami nasib kaya utusan sing dhisik usana sing duwe kebon mau banjur kongkonan anake Dewi. Gagasane, wong-wong kuwi mesti bakal ering karo anakku. Kucapo wong sing padha nyewa mau bareng anake sing duwe kebon anggur teko, banjur padha rerasanan mengkene. Lah iki anake teko, ayo padha dipateni wae supaya kita bisa oleh warisane. Anake sing dikongkon mau nulih dicekel, banjur diseret metu saka kebon anggur sarta dipateni. yen sing duwe kebon anggur mau teko nuli wong sing padha nyewa mau bakal dikapakake wangsulane sing padha didang temtu kemawon tiang-tiang awon wau badhe dipun pejai sedaya dene kebon anggur wau lajeng badhe dipun sewaaken dhateng tiang sanes ingkang sagah nyukani bagianipun ingkang gadah kebon anggur wau pendak panen mulane Gusti Yesus banjur ngandika opo kue padha durung tau maca ing kitab suci sing unine mengkene watu sing ditampik dening tukang batu kuwi wis dadi umpak sing baku sing sapa tiba ing watu kuwi bakal ajur mumur lan sing ketiban watu mau bakal remuk kelakone perkara kuwi Ngumunake awit saka pakaryane Gusti Allah mulane dak kandhani kabeh wewenang nggonmu padha dadi umat ing peperintahane Allah bakal dicabel saka kowe lan diparingake marang bangsa liya sing bangun turut marang dawuhe bareng para pengarping imam lan wong farisi ngerungu pasemone Gusti Yesus mau banjur padha rumangsa yen sing disemoni kuwi dheweke wong-wong mau banjur padha ngudi kepriye bisane nyekel panjenengane nanging padha wedi karo wong akeh awit wong-wong mau padha nganggep yen Gusti Yesus kuwi nabi